Parke baten ingurumen lasaiean kokatzen da ajera zentroa. Egunean, amabi pertsona errezibitzen alko ditu. Goizeko behatietatik ahatsaldeko bostak arte, Alzheimer eritasuna oraino lahiki garatua ez duten pazientea izuzendua da, erien eta haien familiak harintzeko fedearekin. Anissa Ameshmesh, notre maison zuzendaria da. Ça va accueillir des, personnes qui sont à domicile et qui ont des troubles euh, cognitifs, alors maladie Alzheimer ou, pathologies euh, ou pathologie euh, neurodégénérative, qui sont à domicile et qui vont être accompagnées ici en complément pour d'une part soulager les enfants familiaux, mais aussi stimuler les personnes et faire en sorte qu'il n'y ait pas de déclin trop important au niveau de la pathologie. Alzheimer eritasunak izaera agresibo eta estresakoja eragin dezake, hortarako gela bereziak antolatuak izan dira patologia jasaiten duten pertsonen lasaitzeko edo estimulatzeko, argiak, irudiak eta unkimenari esker. Le lieu déjà est apaisant, si on veut faire une, une relaxation, si vous voulez, il y a le liao qui est chauffant, le, jeu des lumières, le toucher, euh, on va choisir une projection euh, douce, apaisante, de la musique, un atelier de massage par exemple avec une, une, animatrice. Baratze teurapotiko bat ere eraikia izanen da, inguruan, landare eta zuaiska berezi batzuekin, Estel Alkie baratze unen diseinatzailea da. Donc il y a un parcours de motricité. Il y aura des végétaux qui stimulent la mémoire, qui stimulent les sens, tous les sens. Et euh, notamment dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, on peut obtenir des, euh, des, résultats euh, en termes de baisse de la prise médicamenteuse, baisse de l'anxiété, un meilleur sommeil. Eriko etxeak eramandu proiektua departamentuaren laguntzarekin milioi bat euro baino gehiagoko einekoa da. Zentroan izen emaite dosierak via trajektuak izeneko plataforman eskuragarriak izanen dira. Agera egun batek berrogai euro kostako ditu familiari.